portugal lingua libro pri certai tipoi de filmoi. Plur foie mi parolis citie pri filmoi, dirante inter alie che crom bonae kino filmoi mi shata specife bonega in document filmoin, exemple pri famae homoi, historio o belae regionoi, cae mi resumis quelcaen kino cae document filmoin. Hodiau mi presentos ne filmon, sed libron pri filmoi. Anto quelcae semainoi, collego mia, Osvaldo Conde, publicigis la portugalingvan vercon Guia dos Melhores Filmes, Espirituais, Filosóficos, Ecológicos. Vidilo pri la ple bonae filmoi, spiritetsae, filosofiae, ecologiae. Li clarigas che existas libroi con listo de pli ol mil filmoi, sed lia verco, cio pritractas ducent quar filmoin, intensas esti gvidilo. Tio estas, la Gelegantoi ricevas informoin cae recomendoin pritioi filmoi cioi havas la specifetson menciitan in la titolo. En la plegranda parto de la libro la filmoe estas ordigitai alfabete, lau la brasilae titoloi, cae pri ciu filmo la autoro donas informoen pri regisoro, scenaristo, productisto, cefai actoroi, componisto, origina titolo, lanciaro, cae categorio. Post tiui tecnica informoi li diras quelcaen frasoen pri la enhavo, mallonge opinias pri la filmo, cae diras por ciai homoi gi taugas. Ie la fino de la informoi cae opinioi, li ancora rekomendas unu au du libroin pri la temo de la filmo. Post la clarigoi pri la ducent quar filmoi, el ciui multae estas document filmoi, li liveras gravan teman indexon, pere de kiu la leganto povas elekti la tipon de filmo kaj temon pri kiu li aŭ ŝi interesiĝas. Kelkaj el la temoj estas ekologio, fantazio, filozofio, instruado, memhelpo, mitologio, muziko, nutrado, psikologia dramo, pacifismo, psikologio, scienza fikcio, scienco, spiritetso religioi. buddhismo, hinduismo, yogo, islamo, judismo, cristianismo, spiritismo, sufismo, shamanismo. Tiui religioi esas la temo de la plei granda nombro de la electitae filmoi. Poste venas ecologio cae scienza ficcio. La autoro pritractas ancao quelcan designitan filmoin, cies temoi estas evidente inter la jus menciitai. La filmoi ne estas novae, tiel che oni ne pova specti ilin in ordinarae cineioi, sed multae el ili in YouTube au exemple in Netflix. En la titolo la autoro assertas, che la libro esas quidilo pri la ple bonae itai tipoi di filmoi. Evidente, temas pri lia opinio cae preferoi. Ne cioi el tiui de la pritractatae filmoi, in mi jam spectis, placis al mi, quancam mi interesigis pri la temo. Exemple, quelcai filmoi in havas belan messagion, sed esas tedae au confuzae. Ali flanke existas filmoi, exemple pri scienza ficcio, kiwi shainas esti supragiai, sed en havas profundan spiritezan ideon. Vidu nun la clarigoin cae opinioin de la autoro pri quelcae filmoi. Snow White and the Huntsman, Nejolino cae la Chassisto, de 2012. La archetipoi malantau la til nomata fabeloi estis respectatai, quo permessa simbolan interpretadum de la filmo in quo aperas la temo de chassisto che il mito pre civilizo la regino che stelas energion per mortiga queso la purezzo de coro de la princino la conectado con natura e fortoi kaj la lukto de la bono kontraŭ la malbono. Ĉio tio en magika versio. 2. Fratello Sole, Sorella Luna. Frato Suno, Fratino Luno. De 1972. La vivo de Francisco de Assiso, la santulo plej honorata della la katolika protectanto della de simbolo de sinforgeso cae de fratezzo. Lia vivo ecte lia decido resigni pri comforta vivo gis la fondo de lia ordeno cae lia visito al papo covrita de oro in Romo. Filmo ciam emociiga por la tuta familio. 3. Dom, Darmo, de 2007 uno el ple drama hinda filmoi el ciovi epokoi. Bramano acceptas islaman in fanon, in sia domo, cae corligigias al li. Ciam one malcovras che la knabo ne appartenas al lia casto, estigias granda criso ene di lia familio, cae con la naibaroi. La filmo montras la problemon de casto, cae de religia discriminatio ancora ne solvita in moderna Hinda Unio, Barato. Quar, Yesterday's Children, La Infanoi de Hiero, de 2000. La filmo basigia sur la autobiografia libro de Jenny Cockell, quio racontas sia in memoroen pri virino quio vivis in Irlando cae mortis in 1937 geni memoras pri la nomo de la urbo, la turo de la pregeo, cae infanoi ciovi lausciaine estis sciai filoi in antaua vivo. Si decidas serci tio in homoen, ciovi nun estas adultoi. Emociiga filmo, in cio la teorio de reincarnigio estas tractata tre zorgeme. Quin, Matrix, Matrizo, de 1999. Pri la unua filmo de la trilogio, la autoro clarigas inter alie jenon. Post milito contra machinoi cun AI, artefarita intelligentezzo, la homoi estas vencitae, cae estas creatae ciel electrae piloi por liveri energion alla machinoi. Ili estas cultivatai en machinoi uteroi kie ili dormas, cae in sonjo spertas virtualen realon, sed facte ne vivas. Tamen, lau antiqua antovido, aperos homa messio, cio povos venci la machinoin, Neo. En la dua filmo Neo, cio en la unua filmo vences la machinoin parte, sercias schlossil gardiston, homon cio povos conduci lin alla fonto della creado della machinoi. Li rencontas la misteran architecton de matrizo, quies paroloin valoras la penon ausculti pli ol unu foion. La dialogoi de la tri filmoi estas plenae de filosofio, zeno, gnosticismo, hinduismo, platonismo, cristana messianismo, cotopo.